Elabon kai apedoka Palin Stichus hysteron erxamen anaginoskein Paragrafein uk oida Su emoi paragrapson hos oidas Kerion skleron estin Hapalon o einai Delton Leiano Grafo SU moi Selis, Selides Pollai, Himantes, Grafeion.